al om Jonathan met die spies te gooi. Hij wil hem doodgooi. Jonathan het dadelijk geweet sy pa het vast besluit om David dood te maak. Hij was baie kwaad en het van die tafel af opgestaan. Daar die hele dag het hy niks geëet nie. Hy was te ontsteld oor David, oor sy pa om wou doodmaak. Die volgende morgen is Jonathan saam met de jong seenveld toe, soos hy met David afgesprek het. Hy sê toe vir die knaap, hardloop en gaan al die pijl wat ik skiet. Die sien hardloop, en Jonathan skiet die pijl boel oor om. Toe die sien by die plek kom waar die pijl moet lee, skree Jonathan vir hom, lee die pijl nie nog verder nie. En hij skree ook vir hom, maak baie gauw, moet nie wacht nie, die sien het die pijl opgetel en vir Jonathan gebring. Die knaap het niks van die hele affaire geweet nie, net Jonathan en David het daarvan geweet. Jonathan geeft toe sy wapens vir die sien en sê vir hom, vat dit terug dorp toe. Toe die sien weg is, het David achter die rots uitgekom. Hij het op zijn knieën gaan staan en drie keer met zijn gezicht in die grond gebuig. Toe omhels hulle mekaar en huil op mekaarse skouwers totdat David omrugryk. Jonathan sê toe vir David, jy kan maar gaan, jy is veilig, want ons twee het in die naam van die Heere een belofte aan mekaar gemaakt en die Heere sal altyd zorg dat ik en jy en ons kinders daar die belofte nakom. David het tussen goed gevat en weggegaan, en Jonathan is terug dorp toe.